حمدا لك يا رحمن علمت القرآن وجعلته تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمحسنين وصلاة وسلاما على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها wama rabbuka bidhallami lilabid ndugu watukufu wa Islamu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanzo na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu bila kumcha Allah subhanahu wa ta'ala neno hili limekuwa jepesi mno kwetu kwa Waislamu neno hili la takwa Allah tumelizoea lakini mpaka ukiona moyo wako unazoea wahi moyo wako unazoea mawaidha basi jitambue vizuri kwa sababu huo sio mwendo mzuri takwa Allah ni nguzo katika hutuba iwe ya ndoa iwe hutuba ya swala ya Idi swala ya jumaa hutuba yoyote ile katika hutuba ambazo kapigwa atawahutubia waislamu lazima awahusie ili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala sasa kutokana na uzito wake na ndio maana inatakiwa ikaririwe lakini ukiona moyo wako unazoea usiwa unafanya jambo la kawaida umezoea yale ukaona ah, kuna madhambi madogo madogo ukayazoea mtu akaona kwamba eh yale mema anayoamrishwa pia akishayazoea kwamba hamna jinsi atakalomwamrisha basi huyo moyo utakuwa umesusua ukague vizuri moyo wako tupo katika Ijumaa ya mwanzo ya Rajab kama sikosei Rajab ni mwezi ambao una matukio mengi lakini kwa mnasaba wa kile kilichotokea tarehe 21 Januari mwaka huu so, zima la kuchomwa Qur'ani tukufu basi mada yetu leo imebeba anwani kuchomwa moto Qur'ani kumeshamili baada ya khilafa kudondoka mwezi kama huu wa Rajab miongoni mwa matukio yaliyowahi kutokea katika mwezi wa Rajab ni kuangushwa kwa ngao ya Waislamu kwa hizza ya Waislamu kwa dola ya kubwa ile kusimamia ulimwengu Waislamu na watu wa Waislamu dola ya khilafa iliangushwa tarehe 27 Rajab mwaka 1342 Hijiria Madina Waislamu yakashamiri na kushamiri na kushamiri kila uchao na sasa ni kuchomwa kwa moto al-Qur'an al ndani ya mwezi huu ambao tunaozungumza mwezi wa Januari Qur'ani imeweza kuchomwa tena imechomwa huko Sweden mbele ya ubalozi wa Uturuki subhanallah kuna la kuzingatia hapa kwa Uislamu Uturuki ndipo ambapo khilafa ya mwisho ilikuwa na makao yake makuu kule Istanbul khilafa iliangukia katika ardhi yao leo maadui wa Uislamu wanachoma Qur'ani kwenye balozi ya Uturuki ambayo ilikuwa ndio dola kuu ikisimamia walimwengu khilafa Osmania wazungu wakita Ottoman Empire leo wanadiriki kuchoma Al-Qur'an Karim kiongozi huyu Rasmus Paludan wa chama cha Kurs cha Denmark yeye ndo aliongoza zoezi zima hilo la uchomaji moto wa hiyo Qur'an tukufu chama hiki cha Islam ni chama ambacho kina misimamo mikali dhidi ya Waislamu pamoja na wageni ambao sio wa rangi nyeupe chama hiki kina ubaguzi dhidi ya watu kama hao dhidi ya Waislamu na Uislamu na dhidi ya watu wageni weupe ambao si warangi yao Paladoni huyu ambaye ni kiongozi wa chama hiki amefanya haya akiwa na baraka zote za serikali amefanya hayo akipewa ulinzi wa kufanya hayo akipewa kibali cha kufanya hayo chini ya kivuli kinachoitwa uhuru wa maoni uhuru wa rai katika fikra mbaya na ngumu fikra ambazo kwa Uislamu hatuwezi kuzikubali ni fikra ambazo magharibi wanatuletea fikra za uhuru uhuru wa mawazo ndio uhuru wa rai mtu anaweza kuzungumza chochote mahala popote na asifanye chochote uhuru wa wa kiuchumi mtu ana uhuru wa kumiliki chochote kwa mbinu yoyote na kwa kutumia namna alivyotaka anavyotaka yeye uhuru wa kibinafsi mtu binafsi ana uhuru wa kufanya chochote muda wowote atakao nafasi na mwingine kumwingilia kwa kile ambacho amechamua kukifanya ndio tuwaona kuna kuna kuna ushoga umekisiri ume hizi ni fikra ambazo ndani ya umma Islam hazikubaliki fikra ya maoni wanaitumia sana kwa umma wa Islamu kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya yale ambayo yanawachera waislamu kama waislamu tunalazimika kulaani kitendo hiki kiovu kilichofanyika na vitendo mithili hivi kitendo cha kudhalilisha al-Qur'an al-Karim ambayo ni muongozo kwa wanadamu yani muongozo wake uishipo waislamu kiaugu swali toa zaka toa bali muongozo wake ni kwa wanadamu unaelekea mpaka namna gani mwende sokoni mkauze na kununua vipi mtalima vipi mtasimamia watu vipi na vipi shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas Qur'ani mwongozo kwa wanadamu kwa hiyo haifungiki tu mwongozo huu na mambo ya ibada peke yake khalas bali mwongozo huu ni mpana wenye kueleza masuala yote yanayomhusu mwanadamu katika maisha yake kila siku kwa hiyo ni wajibu kama Waislamu kulaani vitendo hivyo pamoja na hayo tunapenda kutanabaisha umma wetu wa Kiislamu ama waislamu kwa ujumla juu ya masuala kadhaa matendo haya ya kukashifu Uislamu pamoja na shaahiri zake sio bahati mbaya tuelewe hivyo masala haya sio ya bahati mbaya wala masala ya kibinafsi bali ni matokeo ya uadumi wa kimataifa unaongozwa na madola makubwa ya kimagharibi ikiwemo Marekani, Uingereza, Ufaransa pamoja na washirika wao wanafanya uadui mkubwa kwa umma wa Kiislamu damu zinazomwagwa chini ya mikono yao haisemekani ndani ya Syria tunashuhudia damu zinazomwagwa na zinaendelea kumwagwa ndani ya Yemen hali ya ufukara umaskini umekithiri ni yaani chini ya mifumo yao na taratibu zao kwa hiyo haya ni matokeo ya uadui unaofanyiwa umma wa Islam wadu la utakfuruna kama kafaru atakununa sawa lengo kubwa kwamba wao wanatarajia kutuona sisi tukikufuru kama wao ili tuwe sawa sawa kuna wao wala yarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum hautakuwa radhi mayahudi na manasara mpaka mpate mila zao haya ni matokeo ya uadui wa madola makubwa sasa baadhi sasa ya vidola vingine hushika mwito huo na kuendeleza watu huo dhidi ya umma wa Kiislamu pili matendo haya sio mapya matendo haya sio mapya na yanakaririwa mara kwa mara kwetu umma wa Kiislamu baada ya kusoma Al-Qur'an Al-Karim tarehe hiyo ambayo tumeizungumza siku mbili baadaye yani tarehe 23 Januari kutoka tarehe 21 walio aliotusi alichoma alichoma Qur'ani kiongozi waiko chama ambacho tumezungumza siku mbili baadaye kashfa kama hiyo ikafanyika nje ya jengo la bunge la Deheji Netherlands nje ya jengo la bunge kundi la Pegida maarufu kundi hili kwa chuki dhidi ya Uislamu nao wakafanya kama waliofanya wale walifanya tarehe moja tena wakiwa chini ya usimamizi na ulinzi wa dola ya Netherlands ni wazi kama tulivyozungumza nyuma kwa maana uadui huu ni wadui ambao ni wenye kurakibiwa ni wenye baraka za madola makubwa wao wenyewe wakiongoza tukio dhidi ya umma wa islamu na wengine wakifuatia tukio kama hili la kuchoma Qur'an al-Karim ikichomwa na kuchanwa chanwa na kukanyagwa kanyagwa mwaka 2020 katika ardhi ya Scandinavia nchi mbalimbali za Scandinavia ikiwemo Sweden, Denmark na Norway walikashifu Qur'ani hadharani wakichoma wakichana wakikanyaga nchini Norway mwaka 2020 yalifanyika kama haya pia chini ya kundi la kibaguzi la FIAN kauli mbiu ilikuwazuia Uislamu ndani ya Norway mbili na 22 2018 Rais Macron wa Ufaransa alitoa mwongozo uliowekwa saini na wasomi elfu tatu kwa hoja kwamba Qur'ani ni kitabu cha vurugu na baadhi ya aya zilizokuwemo ndani yake ziweze kuondolewa wakati ya saini mkamka saini akasema haya yanakaririwa mara kwa mara kwa umma wetu wa Kiislamu wana malengo yao miongoni mwa malengo ni kuendelea kufanya sisi waislamu kwamba ni umma duni dalili wasiokuwa na maana yote katika mgongo huo ardhi dunia yote kule sisi ni watu wanyonge kama uadui kama huu unaenda kufanywa mbele ya dola kubwa ya, ya, ya Uturuki sivyo nchi ya sita duniani ama ya saba kwa jeshi inafanywa mbele ya ubalozi wake maana yake ni hatua zikichukuliwa ni hatua mbili tatu za kushusha joto la umma wa Kiislamu lakini pia wanalenga kutuzoesha ama kuzoesha nafsi za waislamu kuona majambo haya ni ya kawaida matendo haya yanalenga kuwazoesha waislamu waone kashfa kwa dini yao ni jambo la kawaida jambo ambalo tunawatahadharisha waislamu na kuwatanabahisha kamwe kamwe abadan wakilichukulie jambo hili kuwa ni jambo jepesi la kupita tu hivi hivi kwamba limepita Qur'an imechomwa tena imechomwa Denmark huko na Sweden khalas tukaona jambo la kawaida tulichukulie na tulipe uzito barakallahu li wa lakum bil al azim wa nafa'ani iyyakum bil ayati wa al hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum wa al mu'minina wal mu'minat إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله salatu wassalamu والسلام rasulillah رسول الله alihi wa ashabihi ومن والاه وبعد فيا عباد الله ya ونفسي بتقوى wa nafsi وتعالى taqwallahi subhanahu wa na yetu ya pili tunamalizia kwa kutamatisha yale ambayo tumetanguliza katika hotuba ya awali eh kuchoma moto kwa Qur'an kumeshamili tena baada ya kuangushwa khilafa ya Kiislamu matendo haya na matendo mengineyo ambayo yanafanyika dhidi ya masjid yetu ya Kiislamu nashuhudia eh, Masjid al-Aqsa makadhaa uenziwa na Mayahudi nashuhudia damu za islamu kumwagwa zote ni katika shaa'ir za Allah za Uislamu tunashuhudia wakati mwingine mtume tusiwa zote ni katika shaa'ir za Kiislamu tunashuhudia kama hivi tumeshuhudia Qur'ani na chomo na mengineyo katika shaa'ir za Kiislamu basi waislamu ituamshe tuamshe eh, hasa katika mwezi huu wa Rajab mwezi ambao iliweza kuamshwa dola ya Islam tuone umuhimu wa kufanya kazi pamoja na wanaofanya kazi ili kuilisha tena Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusiana na kiongozi wa umma wa Kiislamu kitawala anayesimamia maisha ya wanadamu waislamu na waislamu chini ya kivuli cha serikali yake ya khilafa Mtume anasema inna malimamu junna tuqatalu min wara'ihi wa itaqali za viongozi wa Islam tawala wa Islam eh lingao likinga waislamu watapigana wakiwa nyuma yake watajikinga kupitia yetu kinga hii leo haipo na kama ilipokuwepo maadui wa Islam hawakuthubutu na hata walipokuwa katika majaribio mwaka 1877 Ufaransa ili um, Uingereza iliandaa tamasha la kumtushi mtume la TV kwenda sinema ya kumbusi mtume sallallahu alaihi wakaamua kutaka kuifanya onyesho hilo katika maeneo Faransa kiongozi wa Kiislamu mtawala wa Kiislamu alimwalika balozi wa Ufaransa katika Uturuki akamwalika aende katika kafiri yake alipofika kiongozi yule alikuta mtawala wa Kiislamu amevaa gwanda la jeshi gwanda la jeshi akimwambia tuko tayari kama mnaweza kuonyesha kinema ya kumkusi mtume sallallahu alaihi wasallam onyesheni lakini jeshi la umma wa Kiislamu litakuja huko mbele yenu Abdulhamid Thani alipoendewa na Mayahudi ili waiuze al-Aqsa kwao akasema ardhi imekombolewa na damu tukufu za Waislamu na kamwe sitoweza kuisaliti damu hiyo ya Waislamu hizi ni zama ambazo tulikuwa na kiongozi maingao kukinga kwa umma wa Islam leo haipo kwa hiyo umma wa Islam tuzidukane eh tuweze kurejesha anza yetu na kushikamana na mfumo wetu wa Kiislamu ili matukufu yetu yasiweze kuchezewa kama yanavyochezewa leo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك وأعداء الدين واختم لنا بسعادة منك يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك تسمع الدعاء يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله على ما تصنعون وأقم الصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين